Can mısın, canan mısın? Sayyadı bir aman mısın? Söyle dilber, yoksa sen bir ateşe suzan mısın?'' Kalbi uşşaka senin bir gamzen ateşler saçar. Söyle Allah aşkına sen Yusuf'u Kenan mısın? Evet. İnsanlık irfan iledir. Adem'in Ademliği irfan iledir, can iledir. Sanma ki şöhret iledir, servetü saman iledir.'' hulki hasen, hüsnü amel, nurudur Allah yolunun. Mazharı adab olan elbet ulu subhan iledir. Kıymeti insan olanın görgüsüdür, himmetidir. Marifeti nefsi onun vacibe izimmetidir. Göz gibi gör alemi, Adem ona bir göz bebeği, her ne ki mevcud ise alemde onun nimetidir. Salatı münciye. Allah'ım peygambere hem aline eyle salat. O tahiyyat ürmetine bulalım emnu necat. O sebeple olalım havfu mihenden biz reha. Hem de afatu fiten, eskamu belvadan neca. Cümle ay bu attan, paku tathir et bizi. Hep günahlardan, hatadan affu tecrid et bizi. Ahiret, dünya, bütün hacatımız kıl sen reva. Arzumuz sensin, rızandan hiç bizi etme cuda. Bu hayatta hem de mevtten sonra hep yücelt bizi. Sence en âlâ olan mevkilere yükselt bizi. Lütfu ihsanın eriştir gayeyi aksasına.'' cümle hayratın demadem erfav alasına. Ey mürebbi hakiki, cümlenin bir halikı, ey mucibi her duanın, cümle mülkün maliki, zatına mahsur ancak arz-ı hacet ibtihal, sen duamızı kabul et. Ey Huday-ı Zülcelal! Kenan Rifai